rekao wa inneke le ala huluqin azim i zaista si ti na visokom stepenu ahlaka postupka i ponašanja među ljudima Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem podsticao je ljude na lijepo obhođenje među sobom i pridržavanje tih principa lijepog ahlaka pa je rekao alaihi sallatu wasalam u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi imam El Hakim ekseru ma yudhilu nasa al džennete takva Allahi ve husnul huluk najviše što ljude uvodi u džennet jeste takvaluk jeste bogobojaznost i lijep ahlak, lijep postupak i ponašanje. Pa je u ovome hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem sastavio između ova dva uzvišena svojstva, a to je svojstvo takvaluka i svojstvo lijepog ponašanja i obhođenja sa ljudima. Neki su objašnjavali i obrazlagali značenje lijepog obhođenja i lijepog ahlaka i adaba pa su rekli da je to pružanje dobročinstva drugima da se to ogleda u vedrome licu zatim u stezanju od uznemiravanja drugih zatim u lijepom govoru zatim u stišavanju srđbe i podnošenju tuđeg ezijeta i uznemiravanja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je veliki vasijet, veliku oporuku Ebu Hureyri radijallahu anhu Ja Eba Hureyre, o Ebu Hureyre, alejke bi husnil huluk, drži se lijepog ahlaka, lijepog postupka i obhođenja sa ljudima. Pa je upitao Ebu Horeira radijallahu anhu, وَمَا حُسْنُ الْخُلُقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ A šta je to lijepo obhođenje i ponašanje sa ljudima? A on mu odgovori, تَسِلُ مِنْ قَطَعَكِ Da održavaš veze i odnose s onim koji ih s tobom prekida wa amman zalamak. i da opraštaš onome ko ti nepravdu učini Wa tu'ti man haramak. i da dadneš onome ko tebi uskraćuje ovaj hadis bilježi imam al Bejhaki govor o ovome je i te kako važan i prijeko potreban i nužan samim tim što se jedinstvo, zatim jačina i snaga muslimana ogleda u njihovom lijepom i ispravnom obhođenju jednih sa drugima. A isto tako i slabost muslimana i njihova podijeljenost i međusobna njihova netrpeljivost, a samim tim i nestabilnost i slabost pred neprijateljima isto tako se ogleda u tome ako se ne drži do ovih jasnih i čvrstih propisa i principa. Lijep ahlak sa sobom nosi veliki sevab kod Allaha te bareke ve taala i mnogobrojne dobre posljedice. U hadisu kojeg bilježi imam i Ahmed kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم زايستا čovjek postiže lijepim obhođenjem i ponašanjem, lijepim ahlakom, stepen postača i stepen klanjača. Onoga koji neprestano posti i onoga koji neprestano je Allahu te barekeva ta'ala u ibadetu, u namazu što nam ukazuje na činjenicu da svi ovi ibadeti Allahu te bareke ve taala između ostalog imaju za cilj da odgoje jednog mumina da u svojim postupcima bude onakav kakvog ga je tražio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toga uzvišeni Allah te bareke ve taala Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ubrajao lijepo obhođenje i ponašanje lijep ahlak ubrajao je u potpunost i savršenstvo imana. U hadisu kojeg bilježi imami Ahmed i Ebu Davud gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum huluka. Najpotpuniji mumini, vjernici, u imanu su oni koji su najljepši u svome ahlaku, u svome ponašanju i obhođenju. U drugom hadisu kojeg bilježi imam Taberani od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se kaže: "Ehabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Najdraži ljudi Allahu te bareke ve taala su oni koji su ljudima najkorisniji. "Wa ehabbul a'mali ila Allahi azza wa jalla" sururun tudhiluhu ala muslim a najdraža djela Allahu tebareke ve ta'ala jesu radost da je uneseš ili doneseš jednom muslimanu eu tekšife anhu kurbeten ili da od njega otkloniš neku poteškoću eu takdije dejnen ili da odužiš njegov dug da vratiš njegov dug eu tatrude anhu džuan ili da od njega otkloniš glad ne imaš ti dakle to, to se ubraja u najdraža dijela Allahu te bareke ve taala time što čovjek čini dobročinstvo njegovim subhanahu wa taala robovima čak i lijepa riječ ubraja se u vid sadake i dobročinstva lijepa riječ koja čovjeka praktično ništa ne košta. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buhari i Muslim: "Wal kalimatu tayyibatu sadaqa." A lijepa riječ to je sadaka. Dakle, kada kažeš svom bratu muslimanu lijepu riječ, i to ti se ubraja u sadaku i dobročinstvo i dobro djelo kod Allaha te bareke ve taala. A u hadisu koji bilježi Imam Tirmizi, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa tabassumuke fi wajhi akhika sadaka a da budeš vedar i nasmijan pred svojim bratom muslimanom i to se ubraja u sadaku Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji primjer u svom ponašanju i obhođenju sa ljudima u svom ahlaku, u pogledu sebe, svojih žena, svojih komšija, svoje rodbine i ostalih muslimana radilo se o slabijim muslimanima, radilo se o onima koji su neznalice bili među njima i tako dalje, sa svima je pokazivao lijep ahlak i lijep postupak pa čak i u pogledu nevjernika gdje kaže Allah tebareke ve taala wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i nemojte da vas netrpeljivost prema nekome narodu navede da budete nepravedni i adilu huwa aqrabu litakva budite pravedni to je bliže takvaluku to jeste bogobojaznosti Molim Allah te bareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji koji su se okitili najljepšim svojstvima koja Allah te bareke ve taala traži od svojih robova. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد neki islamski učenjaci, poštovana braćo, spomenuli su i sakupili lijepa svojstva i znakove lijepoga ahlaka koji se treba naći kod svakog muslimana. Od toga su spomenuli sljedeće. Da se lijep ahlak ogleda u mnoštvu stida. Zatim, da čovjek što manje uznemirava druge. Zatim, u mnoštvu dobrote i dobročinstva. Da bude čovjek iskrenog jezika, sa malo govora, a puno rada i dijela. Da ima malo pogreški i malo stvari koje ga se ne tiču. Dakle, da ih izbjegava. Da bude dobročinitelj. Da održava veze sa rodbinom i sa ljudima. Da bude skrušen. Da bude strpljiv. Da bude zahvalan i zadovoljan. Da bude blag i dobrostiv da se usteže od traženja od drugih ljudi ne da bude onaj koji proklinje onaj koji govori loše i ružne riječi onaj koji prenosi tuđe riječi i koji gibeti druge ne da bude brzac i da čini ishitrene postupke ne da zavidi drugima niti da im želi zlo, niti da bude škrt, niti da ima bilo šta od onoga što je pokuđeno među ljudima. Jedan mumin treba da voli u ime Allah tebareke ve taala, da je zadovoljan u ime Allah tebareke ve taala i da se srdi u ime Allah tebareke ve taala. Osnova lošeg ahlaka, lošeg postupka, i ponašanja se ogleda u dva svojstva. Prvo svojstvo je svojstvo kibura, to jeste oholosti, koje se ogleda u zadivljenosti sobom, u zavisti drugima, u neprijateljstvu prema drugima, u zulumu i nepravdi, u bezosjećajnosti, u odbijanju primanja nasihata, u želji da bude čovjek hvaljen za nešto što nije učinio. I drugo svojstvo ili druga osnova lošeg svojstva jeste da čovjek bude povodljiv za niskim strastima što se ogleda u laži, u prevari, u spletkama, u pohlepi i nezavisitosti u škrtosti, u kukavičluku, u nemoći i u ljenosti, u tome da se ponižava nekome mimo Allah te bareke ve taala zatim da zamjenjuje ono što je bolje i vrijednije i trajnije za ono što je bezvrijedno i i kratko trajno osnova svih dobrih svojstava jeste skrušenost i skromnost i da čovjek ima visok cilj u svome životu, a to je dobivanje zadovoljstva Allaha te bareke wa ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao u hadisu koji bilježi imam et-Tirmizi Ittaqillaha haythu ma kunt boj se Allaha gdje god bio wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha i dobrim dijelom zamijeni loše ili kada učiniš loše odma nastoj da ga zamijeniš dobrim dijelom pa će ga to dobro izbrisati wa khaliqin nas bi khuluqin hasan i sa ljudima postupaj na najljepši način u drugome hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Ibn Hibban kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o vrijednosti lijepog ahlaka i postupka među ljudima inna akrabakum minni međlisen jeumel qijameti ahsenukum ahlaka najbliži koji će biti uz mene na sudnjem danu od vas to su oni koji budu najljepšeg i najboljeg ahlaka molim Allah tabareke wa ta'ala da nas učini od takvih da nas učini od onih koji uzimaju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svoj uzor u svakodnevnom svome životu i u postupcima. Molimo ga te bareke ve taala da nam pomogne na putu njegovog zadovoljstva.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 je Allah moj. Pripravljala sam hranu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a isto to je činila i Hafsa. Jednom rekao svojoj sluškinji, idi do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ako je ranije Hafsa donijela hranu, prospi. To je ona bila ljubomora koja se nalazi među ženama. Ispostavilo se da je hrana ranije donesena. Robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se. Poslanik s.a.v. je sakupio tu hranu i rekao zamijenite ili zamijeni posudu svojom posudu i nije rekao ništa više. Dosta mi je Allah moj, do te ove njezine. Dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog Ono što ukazuje na oholost i kibur jeste hvalisanje, jeste prikazivanje pred drugima, jeste činjenje dijela radi drugih, jeste zadivljenost sobom, jeste osorost i grubost, jeste okretanje i odbacivanje prihvatanja nasihata, traženje visokog položaja, ljubav prema vlasti i poziciji među ljudima i da bude pohvaljen onim što nije učinio i ono što je slično ovome sve to od svojstava stava kibura i oholosti. Je Allah moj. Hasta traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana, dosta mi je Allah moj. Hvala i zahvala uzvišenom Allahu Tebareke wa Teala koji je sve stvorio i usavršio svoje stvaranje svoje stvaranje savršenim učinio i uredio ga i svemu dao njegov lik i oblik i Hvala Allahu te bareke ve taala i zahvala koji je poučio svoga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najljepšem adabu i ahlaku koji ga je odgodi, odgojio i najljepši mu odgoj podario. Ova naša tema je jedna od važnih tema, a sve što se o islamu govori je važno, s tim što ima sve preće od, od prećeg. A ovo je tema koja govori o ahlaku, o lijepom ponašanju, o adabu, onako kako to islam o tome govori. Lijep ahlak lijep odnos prema ljudima lijep adab to je jedno od svojstava Allahovih vjerovjesnika dobrih ljudi i siddika iskrenih i pobožnih i ovim svojstvom se dostižu visoki stepeni i uzvišeni Allah tebareke ve taala uzdiže svoga roba mu'mina ovim svojstvom a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je jednu od mnogobrojnih posebnosti kojom ga je obdario uzvišeni Allah tebareke bareke ve taala a spomenuje uzvišeni subhanahu wa ta'ala tu blagodat prema svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem u kuranskom ajetu wa inneke la'ala huluqin azim i ti si zaista na velikom stepenu čudoređa to jeste ahlaka i morala u vremenu kada se ovom pitanju vrlo malo posvećuje pažnje pa i oni koji uče kroz razne školske sisteme ili uče kroz svoju kuću zapostavlja se ona druga strana a to je uz to obrazovanje da je potreban odgoj terbijet u vremenu kada se mnogo toga radi da se moral zatre među ljudima. A kada se moral zatri, znači da se onda ljudskost zatrla. Pa koga ćeš onda pozivati u vjeru? Jer to je jedna osnovna osobina koja treba da se nađe kod svakoga čovjeka, a islam dolazi da usavrši to i da podrži to svojstvo, taj sifet, svojstvo lijepoga ahlaka, ponašanja i odgoja. U vremenu kada se nastoji da se što više ljudi odvoje od morala, da se među njima proširi nemoral i da se na taj način kroz jednu ideološku borbu ljudi udalje od ispravne i izvorne vjere dini islama, nužno je i potrebno da se progovori o ovoj temi. Kur'an i Kerim govori na više mjesta o ovome i upravo može se reći da se jedna trećina Kur'ana sastoji od ovoga, a to jeste govori na temu ahlaka. Odnos Allahovih vjerovjesnika prema prema ljudima, događaji koji su se zbili, pa se opisuju kako dobri, tako i loši, kako lijepa svojstva, tako i ona ružna i šta je bilo s jednih i šta je bilo sa drugih. Druga trećina Kur'ana govori nam o fikhu i fikskim propisima, a treća trećina Kur'ana nam govori o akaidu, o vjerovanju, Allah te bareke ve taala ima ono sve što je on uzvišeni propisao. Kad smo kod ovoga ajeta, uzvišeni Allah te bareke ve taala u njemu, a to je četvrti ajet iz sure El Kalem, hvali svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ovim odabranim svojstvom, a to je svojstvo visokoga morala odgojenosti, čudoređa, lijepog ponašanja i odabranog obhođenja među ljudima i sa ljudima. Prenosi Mamar od Katade da je Aisha radijallahu anha nakon što je upitana o čudi, to jeste o ponašanju Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je rekla kane hulukuhu l-Kur'an njegov ahlak je bio Kur'an to jeste ponašao se prema kuranskim principima jedan čovjek iz plemena Benu Sewad rekao je pitao sam Aishu radijallahu anha O majko vjernika, reci mi o čudi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a ona je odgovorila, zar nisi pročitao u Kur'anu, zar nisi proučio, wa inneke la'ala huluqin azim, a ti si zaista na visokom stepenu čudoređa, to jeste morala i odgojenosti. Tada joj ovaj čovjek reče pričaj mi o tome majko vjernika o tom njegovom visokom moralu a pogledajte i poslušajte šta je rekla Aisha radijallahu anha mi ćemo ovo spomenuti u skraćenom obliku rekla je pripravljala sam hranu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem a isto to je činila i Hafsa jednom rekao svojoj sluškinji idi do poslanika sallallahu alaihi ve sellem i ako je ranije Hafsa donijela hranu prospi to je ona bila ljubomora koja se nalazi među ženama ispostavilo se da je hrana ranije donesena robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio rasu tu hranu i rekao zamijenite ili zamijeni posudu svojom posudom. I nije rekao ništa više. U drugom rivajtu se spominje da ja iša radi Allahu kad je bio kod njih poslanik sallallahu alaihi sallam a neka od žena Allahovog poslanika sa srlem je poslala hranu da je u toj prvoj sržbi udarila po toj posudi koja je pala i razbila se a hrana se prosula i Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je uzeo i pokupio tu hranu da se ne baca a rekao zamijeni ovu posudu svojom novom posudom tu je bilo prisutno nekoliko ashaba a on im reče vašu majku jer žene Allahovog poslanika ali sad sam, zovu se majkama vjernika kaže im vašu majku je dohvatila ili zadesila ljubomora ništa više nije na to dodao i sobom je uzeo i pokupio to hran koji je to ahlak i šta bi neko drugi namjesto toga uradio i kako je postupio. Ako ne prema ženi, onda barem da se pred ljudima pokaže kako je on junačina i kako je on kako je on muško i da on vlada situaciju. A Iša radijallahu anha opisuje da je čud Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je bila Kur'an to jeste vladao se po kuranskim propisima kuranske naredbe je praktikovao a zabrana se klonio tako da je to postalo njegovom naravi čudi koja se poznavala od njega što god bi Kur'an naređivao on bi to činio a što god bi Kur'an zabranjivao on je to ostavljao i toga se klonio. Tako da je Allah te bareke ve taala na ovaj način učinio čud ahlak ponašanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem veličanstvenim, plemenitim i dobrim. Allah te bareke ve taala podario mu je hrabrost, samilost, razboritost, i sve ono što krasi lijepo čud koja može kod nekoga da se nađi Prenosi se u oba sahiha i u Buhari i Muslim od Enesa radijallahu anhu da je rekao služio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem deset godina i nikada mi nije rekao ni uh nikada nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio. Ili za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je čovjek sa najljepšom čudi i karakterom. Nikada, kaže Enes radijallahu anhu, ne do takoh svilu, kadifu ili bilo šta drugo što bi bilo nježnije i ljepše od dlana Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nikada ne pomirisa mirisa prijatnijeg od znoja Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allah te bareke ve taala dao mu je tu posebnost. Imam je Ahmed prenosi svojim senedom od Aiše radijallahu anha da je rekla Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nikada nije udario rukom bilo kojeg od svojih slugu, bilo koju ženu, niti bilo koga drugog, izuzev kada bi se borio na Allahovom putu. Nikada nije birao i sudio između dvije stvari, a da nije izabrao onu koja je lakša i korisnija za opšte dobro. A kada je u pitanju grijeh, zaista je bio najudaljeniji čovjek od grijeha. Nije se nikada svetio za nešto što mu je učinjeno, osim ako bi se narušavale Allahove tebareke ve taala odredbe, a u tom slučaju bi osveta bila radi Allaha uzvišenog. Hadise o ovoj temi su veoma brojni i neki od islamskih učenjaka kao što je imam Etirmidi sastavili su posebna dijela na ovu temu od koje je od ovoga poznatog imama knjiga o vrlinama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. sellem. lijepo ponašanje i obhođenje među ljudima i odabran ahlak neminovno nosi sa sobom pažnju, ljubav, prisnost i zbližavanje. Dok s druge strane e, ružno obhođenje sa ljudima nosi kao posljedicu međusobnu mržnju, zavist i okretanje leđa jednih od drugih. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored toga što je svojim ličnim primjerom pokazao ljudima kako treba raditi i postupati u svakodnevnom ljudskom životu i kako se obhoditi s ljudima on je potakao ljude da se okite ovim visokim i časnim svojstvom, svojstvom lijepoga ahlaka. Da ga se prihvati i spojio je u hadisu svome, alaihissalatu vesselam, dvije velike osobine, a to je takvaluk, bogobojaznost i lijep ahlak, lijepo obhođenje. U hadisu kojeg bilježi imame Tirmidi, imam Al-Hakim kaže ali salatu wasalam ekseru ma yudkhilu yudhilu nasel džennete takva Allahi wa husnul khuluq. najviše što ljude uvodi u džennet jeste takvalu to jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje lijepo obhođenje lijep moral lijepo obhođenje i lijep moral se ogleda u više ljudskih radnji i aktivnosti, od čega je da bude vedar i raspoložen, da je ljudima na usluzi i da im koristi, da od ljudi svoje uznemiravanje prekine ili da ljude ne uznemirava, uz to što svaki musliman treba da nastoji da govori one riječi koje su birane i najbolje, koje su odabrane, zatim da stišava svoju srđbu i da podnosi uznemiravanje koje ponekada doživljava. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovasijetio je, to jeste oporučio je Ebu Hureyri radijallahu anhu jednu veliku oporuku. A kada kažemo oporuku, to znači i ukazuje na njenu važnost i vrijednost, jer čovjek oporučuje ono što je važno i vasijetu oporuci se iskazuje posebna pažnja oporučio mu je pa je rekao ja eba hurejre o ebu hurejre alejke bi husnil huluk na tebi je da imaš lijep ahlak lijepo obhođenje kale ebu hurejre radijallahu anhu a reče ebu hurejre radijallahu anhu wa ma husnul huluk ja resulallah a šta je to lijepo obhođenje Allahu poslaniće kale tesilu men katak da uspostaviš veze s onim koji je s tobom prekinuo ih wa ta'fu wa ammen zalemek i da oprostiš onome koje tebi nepravdu učinio wa tu'tije men haramek i da dadneš onome koje tebi uskratio hadis bilježi imam el-Bejhaki zaista je veliki rezultat i veliki trag i velika nagrada onome koji se okiti ovim visokim i pohvalnim svojstvom jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed kaže inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darađete sa imil qain zaista čovjek doseže lijepim ahlakom stepen onoga koji neprestano posti i onoga koji neprestano klanja Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubrao i ubrojao je lijep ahlak da je od potpunosti imana, potpunosti vjerovanja. Pa je rekao, alaihi sallatu wasalam, u hadisu koju bilježi imami Ahmed jebu Davud, Ekmelul mu'minina imanen ahsenuhum huluka. Najpotpuniji mu'mini, vjernici, u imanu su oni koji su najljepši u svom obhođenju, u svome ponašanju. Isto tako Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas je obavijestio u hadisu koje bilježi imam Et-Taberani i rekao Ehabbu nasi ila Allahi enfe'uhum Najdraži ljudi Allahu su oni koji su ljudima najkorisniji Wa ehabbu l'e'mali ila Allahi azza wa jal A najdraža djela Allahu tebareke wa ta'ala jesu sururun tudhiluhu ala muslim radost koju ćeš unijeti muslimanu dakle da obraduješ muslimana eu tekšifu anhu kurbeten ili da od njega otkloniš kakvu te gobu ili brigu eu takvije dejnen ili da ga riješiš duga أو تطرد, أو تطرد عنه جوعا إلي دا od njega odbiješ glad ولئن أمشي ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا إذا إدم سمسلمانم da mu pomognem u njegovoj nekoj potrebi, draže mi je nego da ostanem i budem u etikafu mjesec dana. To kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sellem za sebe i za svoju džamiju u kojoj je namaz vrijedan kao hiljada namaza na drugom mjestu. Muslimanu je naređeno da ljudima govori lijepe i blage riječi tako da će mu to doći na vagi na mizanu dobrih dijela kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam al-Buhari i Muslim wal kalimatu tayyibatu sadaka a lijepa riječ je sadaka Dakle, lijepa riječ se ubraja u sadaku i zato će čovjek biti nagrađen kod Allaha te bareke ve taala u kuranskom poznatom ajetu uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan i reci robovima mojim da govore samo ono što je najljepše dakle ne samo lijepo nego ono što je najljepše da biraju riječi inne šeitane jenzigu vejnehum zaista šeitan nastoji među njih da ubaci da ubaci preko riječi koje se kažu a nisu birane niti odabrane da ubaci mržnju i neprijateljstvo i sumnju i tako dalje inne šeitane kjane insani aduva mubina zaista je šeitan čovjeku otvoren neprijatelj. Dakle, ovim se spriječava, ovo jedna predostrožnost, da se ovim spriječava da šeitan ne može preko nekontrolisanih riječi da ubaci neprijateljstvo, netrpeljivost i mržnju među, među braću muslimani. I ne samo lijepa riječ, već i da sretneš svoga brata muslimana vedroga lica, da se nasmiješ. Ono što čovjeka ništa ne košta, što je lahko i jednostavno. I zato će imati nagradu kod Allaha te bareke ve taala kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji bilježi imam Tirmizi wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa i da budeš vedar i nasmijan prema svome bratu muslimanu i to je i to je sadaka mnogo je savjeta koje je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao i usmjerenja dao ovome ummetu postičući nas sve na lijep ahlak i podnošenje ezijeta koje čovjek može da doživi u životu na ovome svijetu. Primjer života Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem je zaista svakome da se može na njega ugledati. Vidjeli smo da je bilo u njegovo vrijeme alaihi salatu ve sellem ljudi koji se prema njemu nekada nisu uh, odnosili kako treba i kako dolikuje. Dolazi čovjek pa kaže daj mi od imetka misli od sadake da se da a ne od imetka tvog oca niti tvoje majke. Čovjek živio u pustinji nije naučen to mi. Nije potrebno da taj govor, da to govori. Ili da ga čovjek povuče za njegovu burdu, za njegov ogrtač koji je bio od usukanog lana tako jako i kažemo o Muhammede ne kaže ni Allahu poslaniče ništa nego o Muhammede toliko ga povuče da mu ostavi trag na njegovoj mubare koži a on mu se okreni i kaže odazvao sam ti se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Dakle, u obhođenju prema svome ummetu, prema svojim ženama, prema svojim komšijama, prema slabim muslimanima, prema neznalicama, pa čak i prema nevjernicima, kakav je njegov bio postupak. Vidimo, čovjek dolazi, čovjek dolazi, iskoristio je priliku da se Allah poslanik, ali sam odmarao u hladu i uzima njegovu sablju. I kaže, ko ćete sada? pomoći Muhammede? Ko ćete sad sačuvati? Kaže, Allah. I ovome čovjeku zadrhtaše ruke i ispade mu sablja iz ruku. Dakle, vidimo jednostavno kako Allaho poslanik, ali zato selam, kako postupa sa tim nevjernicima. I kaže, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ I nemojte, kaže Allah, Allah te bareke ve taala nemojte da vas netrpeljivo prema nekom narodu da vas navede ala ella ta'dilu da ne budete pravedni i'dilu budite pravedni huwa aqrabu li takva to je bliže takvaluku to jeste bogobojaznosti u mnogobrojnim svojstvima se ogleda i pokazuju znakovi lijepog ahlaka i lijepog obhođenja. Tako da to čovjek treba da zna i toga da se prihvati. Načelno od toga je da čovjek ima puno stida. Da ima malo uznemiravanja drugih. da što više dobra čini da nastoji u potpunosti da bude iskren u svome govoru da malo priča a da puno radi da malo ima pogreški da malo ima stvari koje ga se ne tiču da pruža i čini dobročinstvo da uspostavlja kontakte s onima koji su ih sa njim prekinuli bilo od rodbine svoje ili drugih da bude skroman da bude skrušen da bude strpljiv da bude zahvalan da bude zadovoljan da bude blag da bude nježan, da bude osjetljiv i saosjećajen, da ne proklinje, niti da govori loše i ružne riječi, da ne prenosi tuđi govor, niti druge da gibet čini, da nije brzac u poslovima, niti da nekome zlo priprema i čini da nije škrt, da nije zavidan, da bude nasmijan i otvoren prema ljudima, da voli u ime Allaha, da je zadovoljan u ime Allaha i da se srdi u ime Allaha. Osnova svakog lošeg ahlaka je u kiburu, u oholosti, i u niskosti niskosti duše i prohtjeva a osnova svih lijepih i pohvalnih osobina lijepoga ahlaka jeste skromnost i skrušenost prema Allahu te bareke taala i uzvišenost ciljeva Ono što ukazuje na oholost i kibur jeste hvalisanje, jeste prikazivanje pred drugima, jeste činjenje dijela radi drugih, jeste zadivljenost sobom, jeste hased, zavist, jeste činjenje zla drugima, jeste nepravda jeste osorost i grubost, jeste silništvo, jeste okretanje i odbacivanje prihvatanja nasihata i davanje prednosti drugima pred sobom, traženje visokog položaja, ljubav prema vlasti i poziciji među ljudima – i da bude pohvaljen onim što nije učinio i ono što je slično ovome sve to od svojstava kibura i oholosti i sve to proizilazi iz oholosti što se tiče drugoga svojstva koje je osnova svih loših svojstava, a to je niskost duše i prohtjeva, to se ogleda u laži i neistini. Zatim, niskosti, izdajstvu, rijau i prikazivanju pred drugima, činjenju zla drugima spletkama i varkama, nezasitosti i pohlepom, strahom i kukavičlukom. Zatim se ogleda u škrtosti, u nemoći i ljenosti, poniznosti nekome drugome mimo Allahu te bareke ve taala zamjenom onoga što je manje je vrijedno za ono što je vrijednije, to jeste davanje prednosti ovome svijetu nad ahiretom ili bilo čemu drugome nad vjerskim stvarima, poslovima i pitanjima i tome je slično sve ovo ukazuje na niskost i na niskost duše i prohtjeva. svakome je pružena jedna velika prilika u životu na ovome svijetu da dobije veliku nagradu time što će se okititi ovim uzvišenim i časnim i pohvalnim svojstvima. Tako da čovjek treba nastojati da ih upozna, da ih prihvati, da to postane svakodnevnim svakodnevnim njegovim životom i svojstvom da sebe prisili na to i svoj nefs koji ga vodi i svoje strasti i protjeve koji ga vode na drugu stranu dakle da se trudi da sebe navede da bude na tim pohvalnim svojstvima i s druge strane dužnosti i obaveza da bude na oprezu čovjek od loših svojstava kao što su zlopamtilo da bude ili da zlo nekome drugome priprema zatim mržnja puštanje jeziku da govori sve i svašta nepravda gibet gibet ugovaranje, nemimet, prenošenje riječi, škrtost, kidanje rodbinskih veza i tako dalje. Zaista je čudno da neki peru svoje lice svakog dana pet puta odazivajući se Allahovom pozivaču, a ne peru svoje srce barem jednom godišnje da se s njega skine i sapere sve ono što je od niskosti i i nečistoća od od stvari koje su prouzrokovane grijesima tako da srce postaje crno i da se navikne na loše obhođenje i ponašanje. Isto tako čovjek treba da nastoji da nauči i navikne sebe da stišava srđbu i da oni oko, koji su oko tebe da budu sigurni i bezvjedni da budu raspoloženi tvojim prisustvom bilo da se radilo o tvojim roditeljima ženama, djeci prijateljima, poznanicima da svi oni osjete ljepotu života zajedno s tobom lijepoga ophođenja i govora vedrine nasmijanosti i otvorenosti a sve to da se radi sa nijetom da se dobije Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo i njegova nagrada. Na nama svima je da se prihvatimo vasijeta, to jeste oporuke Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koja je sveobuhvatna a bilježi je imame Tirmizi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ittaqillaha haythu ma kunt boj se Allaha gdje god bio wa atbi'i as sayyi'ata alhasanata tamhuha nakon lošeg uradi dobro djelo pobrisaće ga wa khaliqin nas bi khuluqin hasan i obhodi se sa ljudima lijepim obhođenjem Molim Allah tabareke wa ta'ala da nas učini od tih i takvih i da nas učini od onih za koje je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa najbliži u mom društvu na sudnjem danu među vama bit će oni koji su najbolji među vama po svome ahlaku, po svome obhođenju i ponašanju. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, Tirmizi i Ibnu Hibban. Molim Allah tabaraka ta'ala da nam podari svoj oprost, da nam podari svoju milost, da nas okiti svim onim najljepšim svojstvima koja je dao i kojima je poučio svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem molim Allah tabaraka wa ta'ala da uljepša naš ahlak i da učini lijepim naša dijela kao što je učinio naše likove lijepim i skladnim da učini i naš ahlak lijepim i skladnim. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da se smiluje nama, našim roditeljima i svim mu'minima i mu'minkama, muslimanima i muslimankama i da nam dadne da budemo od onih koji donose radosne vijesti, a nikako od onih koji druge razbijaju ili ih ili ih udaljavaju, ne daj Bože, od Allahove tebareke wa ta'ala vjeri din Islama. Molim Allah tebareke wa ta'ala da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zakum Allah hajim. Subhanak Allahume, bihamdik, ašhadu la ilaha ila ente, astagfiruka wa atubu ilik.